إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna faruwa musulmai barka da haduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta litinin yau muna 23 ga watan zulkada shekara ta 1444 bayan hijiran bayaki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta 2023 miladiya mun hadu a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus sunna na garin tsakero a ƙaramar hukumar rini a jihar katsina inda muke gabatar da darasi a littafin muwadda wallafar abu abdullahi malik ibn anasin rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 97 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi na 17 a cikin kitabun dahara a hadisi na 98 maliku ya ce babu la'amali fi gusulin janaba wannan babi zai yi mana magana akan wankan janaba ayyukan da ake aikatawa a yayin wankan janaba ko kuma ka ce yadda ake yin wankan janaba tunan ya ce gusul janaba wankan janaba a shi wankan janaba ya tabbata a alkur'ani da kuma suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani a suratul ma'ida aya ta shidda Allah yana cewa wa in kuntum junuba fatahharu idan janaba ta same ku to Allah ya ce fatahharu ku yi wanka Shi ne ɗahara a wannan ayar sannan haka a suratun nisa'i aya ta arba'in da uku, Allah ya ce wala junuban illa abiri sabili hatta tagtasilu hatta tagtasilu har sai kun yi wanka wankan janaba kenan ake nufi a nan aya to amma kaifiyar yadda za a yi wankan to shi kuma wannan a cikin sunna ne ya zo kamar yadda limamin shafi ya faɗa a littafin sa al'um cewa allah mai girma da dokaka ya farlanta wanka mutlaƙan lam ya zukur fihi shay'an yabda bihi ƙabla shay'in ba tare da ya faɗi kaifiyar yadda za a yi wanka ɗin ba allah kawai ya ce a yi wanka to da yake sunna tana zuwa da ƙarin bayani akan wani abu wanda alƙur'ani ya zo da shi to sai aka samu a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bayanin yadda ake wankan nan shi ne kuma malaman fito daga waɗannan hadisai suka gina babukan da suka gina a cin littafansu daban-daban dangane da abin da ya shafi yadda ake shi wankan janaba ɗin to da ya ce gusul janaba me ake nufi da janaba idan mun duba littafin iziya za mu ga mai iziya ya yi mana bayanin komi ne ne janaba a fasalin da ya kulla wanda ya bayani akan abubuwan da yake wajabta wanka mana ya ambaci waɗansu abubuwa guda hudu wanda ya ce waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke wajabta wa musulmi yin wanka faslun wa mujibatul ghusl arba'atun to cikin hudun nan ya ambaci janaba sai ya ce wahiyar nau'ani ita kuma janaba ta kasu gida biyu akwai kurujin maniyi almukarinu lillazati almutadati minar rajuli awil mar'ati fi naumin auyar zati ya ce janaba kashi na farko shine fitar maniyi kuma ya zamanto fitar maniyin nan ya haɗu da jin daɗi da jin daɗi na al'ada wanda aka saba ji idan maniyi zai fita kuma wannan maniyin ya fita daga namiji ne ko mace kuma a mafar abacci ne ko a farke to wannan shi ne janaba kashi na farko in wannan ya samu mutum to wajibi ne ya wanka sai janaba ta biyu shine malam yake cewa na'am janaba ta biyu ko nau'i na biyu shine wa magibatu hashafatil baligi wa hiyar asu dhakari a mithliha min makbu'iha fi farji adamiyin au gairihi unsa au zakarin hayyin au mayyit wa illam yunzil to janaba nau'i na biyu shine fakuwar al'auran namiji a cikin al'auran mace ko a cikin al'auran mace to shi ma wannan yana wajabta wanka sunansa janaba ko da mutunan nan bai fitar da maniyi ba to wannan shi ne abinda ake nufi da janaba ita ce wadda imam malik ya babi a nan ya ce babu al'amali fi gusulin janaba mana idan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ya samu mutum to ya zai yi wannan wanka na janaba sai imam malik ya yi wannan babi ƙala ubaidullah haddasa ni yahaya an malikin an hisham ibn urwata an abihi an aishata ummul mu'minina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idan tasala min aljanaba bada'a bi ghasli yadayhi summa tawadda kama tawaddau kama ya lis-salati summa yudkhilu asabi'ahu في الماء fa بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيد الماء على جلده كله wannan hadisin imamu malik ya karɓo shi daga malaminsa hisham ibn urwa ana bihi shi kuma ya karbo daga wajen mahaifinsa shine urwa ibn zubair an aishata shi kuma ya karbo a wurin malamarsa ita ce aisha ummul mu'minina uwar mu'minai da ya sayi na abubakar aisha allah ya kara mata yarda ita ce matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama wadda ya aura ta uku bayan ya auri khadija allah ya mata rasuwa sai ya auri saudatu bayan saudatu sai aisha a cikin matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce manzan allah ya aura budurwa amma sauran matan manzan allah gaba ɗayansu di ya aure su ne suna matsayin bazawara ma'ana sai da suka auri wani ko dai ya rasu ko auren ya mutu suka dawo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sunan aure tana daga cikin sahabbai wanda suka ruwaito hadisi daga manzan Allah da yawa a cikin mata ta fi su gaba ɗaya yawan hadisai idan ka halata da mazan kuma akwai guda biyar wanda ake cirewa wanda ake cewa su ne al mukthiruna wanda kowane ɗaya daga cikinsu yana da hadisin da ya haura dubu ɗaya aisha tana cikinsu abinda zai baka mamaki manzan allah ya rasu ya bar aisha tana da shekara goma sha takwas a duniya bayan rasuwar manzan allah ta ci gaba da karantar da addini musamman hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da aka tana ɗaya daga cikin iyayen muminai Allah ya ƙara yarda da ita da sauran 'yan uwanta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idatta salamin aljanaba aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi nufin yin wankan janaba mana idan zai yi wankan janaba ya shiga ban ga ruwa an kawo zai yi wankan janaba bada'a bi gasli yadai yana farawa da wanke hannuwansa yana farawa da wanke hannuwansa wannan farawa da wanke hannuwa kafin ya tsoma hannunsa cikin abin da zai yi wanka din shine sai ya karkata sai ya wanke hannuwansa sau uku mun fahimta to idan ya wanke hannuwansa sau uku sun matawabba kama ya tawabba ulis salati to sai ya zo da alwalla aisha ta ce kama ya tawabba ulis salati kamar yadda yake yin alwalla in zai yi sallah mana irin alwallar da yake in zai yi sallah mana zai wanke hannunsa ya shaƙa ruwa ya kuskura baki ya fyace ya wanke fuska ya wanke hannuwa ya yi shafar kai da kunnuwa ya wanke kafafuwa haka wannan hadisin zahirinsa na aisha yake nunawa mun fahimta ta ce kama ya tawabba ulis salati kamar yadda yake yin alwalla idan zai yi sallah to bayan ya ƙara alwalla sun mayu da filo a sabi a hufil mai fayukallilu biha usula sharihi to sai ya mai da hannuwansa yan yadinsa cikin wannan ruwan sai ya taɓo wannan ruwan sai ya ciro hannuwansa ba tare da ya ɗebo ruwa ba fayu kallilu biha usula sha'arihi sai ya sanya hannuwansa cikin gashinsa ya tsatsefa gashin kansa da hannuwansa mun fahimta wannan manzan Allah yakan yi haka a wankansa malamai suna tattauna menene hikimar yin haka din daga cikin abinda malamai suka ambata akwai malaman da suke cewa idan mutum ya yi janaba to kofofin gashin kansa suna budewa idan suka bude ya zo ya ɗebi ruwa ya watsa to ruwa na iya shiga ta wannan hudar gashin kan sai ya ba shi matsala amma idan ya haka ya mummutsa ya tsatsefa gashin kansa wannan da zai sanya 'yan yadinsa su bi ta saman wannan kofar sai su mai dace sarifi sai ya zamanto lokacin da zai ɗebo ruwa ya za ya watsa bisa kansa kofofin duka suna a rufe waɗansu malamai sun ambaci wannan daga cikin hikimomi waɗansu kuma suna cewa a yanayin haka ne don ya mummutsa gashin kansa yadda yanzu in ya samu ruwa ruwa bai samu hanya cikin sauri wadda zai isa zuwa ga fatar kai ɗin domin idan mutum ya zuba ruwan ana son ruwan ya je ga fatar kanshi mun fahimta wasu malamai suna ambaton wannan akwai malaman da ma suke cewa idan mutum ya yi janaba kowane filin gashi na kansa shi ma yana yin janaba da, da aka yi wannan mummutsa da zai yi shine zai ba da ruwa ya shiga ko'ina yadda zai kai mu kowane gashi don ya zamanto an wanke kowane gashi na kai wannan duk suna faɗar wannan a matsayin kamar hikimomin da suka sa manzan Allah yake yin haka ne to amma dai cin da nan an faɗa mana manzan Allah yana yin haka ko mun iya riskar hikimar ko bamu riska ba to yana daga cikin ayyukan wanka a yi haka ɗin mun fahimta ah, malamai suna fassara wannan aikin suna sanya shi a cikin mustahabban wanka da haka ba wajibi ba ne ba mustahabbi ne idan mutum ya zo yin wanka ya haka da to bayan ya yi wannan sun ya subbu ala ra'asihi salasa garafatin biya dai sai ya kwarara ruwa a kansa har sau uku da hannuwansa guda biyu shi ne sai ya sa hannunsa cikin wannan abin da yake wanka ya ɗebo sai ya zuba a kansa sau ɗaya sai ya ƙara wankawa na biyu sai ya ƙara wankawa na uku to wajen wanke kan nan za a shigar da kunnuwa da kuma nan wuya za a shigar da su cikin kai to bayan ya yi wannan sun mayu fidul ma'a ala jildihi kullihi to daga nan sai ya kwarara ruwa tare da cuccuɗawa ga dukkan saurin jikinsa gaba ɗaya to wannan shine kaifiyar yadda manzon Allah yake yin wankan janaba a wannan hadisin na Aisha mun fahimci wannan akwai hadisin yar uwarta muna. wanda waɗannan hadisan guda biyu da na haisha da na maimuna to su ne umda su ne abin dogaro wajen fitar da kaifiyar wankan janaba na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka samu aisha ta zo da waɗansu bayanan wanda maimuna ba ta zo da shi ba waɗansu bayanan kuma za ka samu maimuna ta zo da su wanda aisha ba ta zo da su ba to idan ka haɗa waɗannan hadisan gaba ɗaya to shi ne zai baka cikakkiyar kaifiyar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake wankan janabansa mun fahimci wannan to yana ganin saboda fa'ida bari mu cike waɗansu abubuwan wanda Aisha bata ambata ba a cikin wanka kila har ma mu fita wajen waɗannan hadisan mu zo da waɗansu don mu samu cikakkiyar kaifiyar wanka na janaba abu na farko shine mai wanka zai fara da bismillah zai ce bismillah bayan yayi yi niyya kenan mun san akwai niyya a cikin kowane irin aiki da ibada saboda hadisin innamal a'malu bin niyyat da aka zai yi niyya niyya din nan farilla ne a cikin farillan wanka mai risala ya kawo ta a cikin farillai niyya kenan to bayan yayi yi niyya sai ce bismillah don fara wankansa fadar bismillah ɗannan shi kuma mustahabbi ne yana cikin mustahabban wanka to bayan ya yi bismillah dinnan sai ya karkata wannan bokiti wanda yake wanka ko dai abinda ruwansa yake ciki na wanka ba a son ya tsoma hannuwansa kai tsaye sai ya karkata sai ya wanke hannuwansa haka sau uku to idan ya wanke hannuwansa sau uku sai yi tsarki ya wanke al'aurarsa da duk inda ƙazanta ta taɓa a jikinsa wannan ya zo a cikin hadisun muna idan ya wanke ƙazantar da ke jikinsa da al'aurarsa to sai ya wanke hannunsa na hagu don da shi zai yi amfani zai ɗebo da hannun dama ya ba hannun hagu shi kuma hannun hagu ya wanke to bayan ya wanke al'aurarsa da hannunsa na hagu ya wanke duk inda ta taɓa a jikinsa to wannan hannun nasa na hagu kuma yanzu ba a son ya maida ya cikin ruwa saboda tsabta irin ta addini a hadisin maimuna ta ce manzan Allah sai goga hannunsa a ƙasa ya wanke da ƙasa kaga wancan lokacin ba irin sinadarai na wanke hannuwa irin sabulu da makamantansu ko omo ko wani abu sinadari na wanke hannu to idan yanzu mutum yana da shi a kusa sai ya sa sabulu ko omo sai wanke hannun nan nasa da nahu wanda da shi ya yi amfani wajen tsarkake jikinsa in babu kusa to shi ma yana iya gogawa a ƙasa ko ya goga a jikin bango to idan ya yi wannan sai ya dawo da hannuwansa yanzu sai ya alwalla kamar yadda ya zo a hadisin aisha haka ya zo a hadisin maimuna wannan alwalla kamar yadda ya zo a hadisin aisha kama ya tawabba ulissala zai yi alwalla irin alwalla ta sallah waɗansu malamai ba sa kallon wannan a matsayin alwalla musamman wani sashe na malamin malikiya suna ganin wannan zai wanke gabansa na alwalla da su ake fara wankewa a wajen wanka don haka suka ce ma idan zai wanke su zai wanke su da niyyar ɗaukewar jadaba daga jikinsu tutun da ba alwalla ba ce ba ta wanka wankewa ne za a yi wankin janaba to sai suka ce zai yi wannan wankin marratan-marratan shuɗi ɗaiɗai haka ya zo a cikin iziya to amma a nan tun aisha ta ce kama ya tawabba ulisala shi yasa wani sashe na wasu malamai kuma har a cikin malikiyar ma suka tafi akan cewa zai yi alwalla irin ta sallah alwalla irin ta sallah kuma ana wankewa sau uku ne da aka zai wanke hannuwansa sau uku ya shaƙa ruwa ya tace sau uku ya wanke fuskarsa sau uku ya wanke hannuwansa zuwa nan eh, gwiwar hannu sau uku na dama ya wanke na hagu ya shafar kai ya shafar kunnuwa to idan ya shafar kunnuwa in ya shafar kai hada da kunnuwansa to a nan a hadisin maimuna ya nuna cewa manzan Allah ya jinkirta wanke kafafuwansa sai da ya karasa wankansa sai zo ya wanke kafafuwa a hadisin aisha nan ba ta nuna haka ba don ta ce kama ya tawadda Ulisara. wannan ne sanya malamai sai suke saɓani ana jinkirta wanke kafa ne ko ko ana wankewa hadda kafa in an taho wajen alwallah wasu malamai suka tafi kan zahirin hadisin aisha cewa za a alwallah gaba ɗaya ne wasu malamai kuma suka tafi akan cewa za a jinkirta akwai malaman da suka yi tafsiri wanda cike ma malik yana ciki cewa ya danganta ga wurin da mutunan nan yake wanka idan wuri ne wanda a kasan akwai najasa akwai kazanta ta yadda yana watsa ruwa kazanta tana dawa tana taba kafafuwansa to zai jinkirta wanke kafafuwan nan sai ya gama sai ya tashi daga wannan wurin sai ya koma wani wuri mai kyau sai ya wanke kafafuwansa kaga zai fita ba wata kazanta tare da shi suka ce idan kuma wurin lafiyayye ne to yana iya direwa har zuwa ƙarshen alwallarsa to ala'ayi ta halin duk da mai wanka ya yi in ya jinkirta ɗin zuwa ƙarshen wankansa falin layar hamdu in kuma ya wanke gaba ɗaya shi ma lafiya lau ya yi insha Allah ta'ala to bayan nan sai ya cuccuɗa kansa ɗin nan da muka ce shi ne saka hannuwa amma ba tare da ya ɗebo ruwa ba sai ya mummutsa gashin kansa mun yi wannan bayanin wannan sau ɗaya zai yi To idan ya ƙara wannan a wajen mummutsa nan ne wasu malaman malikiya ma suka ce to har gemu in mutum yana da gemu kasif ko da ba kasif ba ne ba a wajen wanka zai ci zai zai abu zai tsefe shi to kaga idan yi wannan yanzu sai ya ɗebi ruwa da hannuwansa guda biyu sau uku sai ya zuba bisa kansa sai ya wanki mustahabbi ne ya fara daga nan gefensa na daman kansa sannan ya hagu haka ya wanke sau ɗaya sau biyu sau uku to dan ya wanke kansa sau uku idan mace ce wankan janaba ba sai ta kwanci kitso ba in ta zuba ruwa ya isar mata kamar yadda ya zo a hadisun ummu salama ba a bubbuga kai sai a ji kai ciwo ko a sa ciwon kai abinda manzan Allah ya ce innama yakfici abinda kawai ke isar miki shine ki kwarara ruwa akan ki sau uku wadda ta haka ta zuba ruwa sau uku shikenan ta gama amma idan wankan al'ada ne jinin al'ada to shi wannan ana so a bakwance kitso da zaman to lokacin da za ta yi wankan ta kwance kitsanta kun fahimta ta kwance kitsanta sannan ta yi wanka din to amma kaga shi namiji kawai zai zuba sau uku shi kenan, to bayan ya zuba ruwan nan sau uku su mai ma'a ala jiddi kullihi to sai ya wanke jikinsa gabaci daya kun ga anan cewa aka yi kawai zuba ruwa amma wajen kai an ce sau uku nan kuma ba a ce sau uku ba wanda ya sa malamai suke sabani sauran jikin nan sau nawa za a wanke shi wasu malamai suka ce sau ɗaya kawai ya wadatar saboda ba a faɗi da adadi ba waɗansu malamai kuma suka ce a wanke sau uku wanda suke cewa a wanke sau uku kuma suka ce za a fara da tsagin jikin dama kuma a daman daga sama za a faro a lokasa a wanke sau ɗaya a wanke sau biyu sau uku sai a dawa tsagin hagu shi ma a wanko daga sama a lokasa sau ɗaya sau biyu sau uku a yayin wankewa ɗin nan ana sanya bibiyi wuraren da fata ke nadewa a jikinsa in akwai kamar nan goshinsa wani za ga fata na nadewa a goshi to sai ya bi nan don ya tabbatar ruwa ya shiga ina kamar nan inda hannu ke lankwasawa kamar bayan gwiwa a ka kafa kamar cibiya ya sanya hannunsa ya tabbatar da ruwa ya shiga ko'ina ya wanke ko'ina to idan yayi wannan wanka ya kare wannan shine ne kaifiyar yadda ake wankan janaba din sannan kamar yadda muka ce wanka duka na ibada inda wanka ne na ibada kai fiyar ɗaya ce abinda kawai ke bambanta su shine niyya to wannan shine fiyar yadda ake yin wanka na ibada a karanta zuwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda malamai suke cewa kamar mai iziya ya kawo wanka cewa yana da farle guda hudu ya ce farilla ta farko a niyyatu mutum ya niyya ta biyu ta amimin jasadi gama jiki ko ina da ruwa ko ina ya zamantu ya samu ruwa sannan ta uku a dalku cuccudawa sai almuwalat to kaga wannan su ne farilla idan mutum ya zo da waɗannan kadai a wankansa wankansa ya yi domin da sauran waɗannan abubuwa duk mustahabbi ne ko sunna da haka da janaba za ta samu mutum ya niyya ya shiga tafki ya wanka ya mummutsu ko'ina ya fito wankansa ya yi mun fahimta wankansa ya yi to sai dai ana sa abu wannan tsari na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don koyi da manzan Allah a cikin ayyuka na ibada to wannan shi ne kaifiyar yadda ake wanka wanda wannan hadisi na aisha allah ya kara mata yarda ya fa'idantar ƙala ubaidullah wa haddasa ni an malikin an nafi'in an na abdullahi ibn umar shi ne ku? ba shi ba ne ku? na wa haddasa ni an malikin an ibn shahabin an urwata ibn zubair an aisha ta ummul mu'minina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kada yaktasilu min ina'in In, al-faraqu min al-janaba imam malik ya karbo wannan hadisin daga ibn shihab imam zuhuri an urwata ibn zubair shi kuma ya karbo daga urwa dan zubair ko an aisha ta ummil mu'minina shi kuma ya karɓo daga aisha uwar mu'minai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaktasilu min ina'in cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wanka min ina'in a wani mazubin ruwa huwal faraku wanda ake ce ma alfaraku wani mazubin ruwa ne ma'arufi a madina a wancan lokacin malamai suna ta maganganu gane da girmansa amma dai maganar da tafi shahara wadda kuma tafi inganci shi ne yana cin sa'i uku shi mazubin sa'i uku Mun fahimta waɗansu suka ce sa'i biyu amma dai zancen sa'i uku shi ne kaga zai kai girman bokiti ko wani abu kamar haka nan to shi ne alfarad to manzan Allah yana amfani na yin wanka da shi minal janaba na janaba wankan janaba to wannan hadisin abinda shi kuma yake fa'idantarwa shi ne karanta ruwa a wajen wanka wanda duka mun sani a wajen alwala da wajen wanka duk malamai suna kawo karanta ruwa latin ma to karanta ruwa dinnan su a malikiya ba sa haddade abinda mutum zai amfani da shi din walwala ko wajen wanka shi yasa an sun ce latin mai sun ce bila haddin karanta ruwa amma ba a iyakance ba a ce dole da kofi guda mutum zai alwalla amma dai ana son mutum ya bakin kokarinsa wajen karanta ruwa din da aka ba a son banna wajen wanka ba a son banna wajen alwalla manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin alwalla da mudu daya cikin mudu daya da shi manzan Allah yake alwalla wanka kuma yana yi da sa'i daya zuwa mudu biyar har ma wani sahabi da ya zo yana karantar da almajiransa sai wani almajirinsa yake cewa to aiko ni nan gashi na ba kai na kawai ma sai ya ci sa'i guda ya za a yi sa'i ya shi mutum alwalla sai wannan sahabi ya ce mashi to shi kenan aiko ya ishi manhuwa khairun minka ya ishi wanda ya fi ka alkhairi yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so yana da kyau mu kula da wannan in za mu yi alwallah mu bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun karanta ruwan da za mu yi amfani da shi in za mu wanka ma mai ƙoƙari mu karanta amfani saboda musulunci ba ya son ɓanna ko da ta ruwa ce ƙala wa haddasa ni an malikin an nafiyin an na abdullahi ibn umar kana idatta salamin aljanaba bada'a fa afraga ala yadihi al-yumna salaha. sun magasala farjahu sun mamadmada wastanfara sun magasala wajahu wani zaha ainihi sun magasala ya da hulyumna sun malyusra sun magasala rasahu sun magtasala wa a fada alaihil maliku ya karɓo daga nafi'u an abdullahi ibn umar cewa abdullahi Ɗan umar kana idabta salamin aljanaba ya kasance in zai yi wankan janaba bada'a fa afraga ala yadihi alyumna yana farawa da zuba ruwa a hannunsa na dama ga salaha sai ya wanke hannunsa guda biyu sun ga salafar jahu sai ya wanke al'aurarsa sun maza sai ya kuskura baki wasan tsara sai ya fyace ruwa bayan ya shaƙa sun magasala wajahu sai ya wanke fuskarsa to idan ya zo wajen wanke fuska wane za a fi ainihi yana yin fi a idansa sai ya daga idansa haka sai ya zuba ruwa abdullahi da umar sun magasala ya da na sun mal yusra sai ya dawo ya wanke hannunsa na dama zuwa gwiwar hannu sun yusra sai ya wanke na hagu shi ma zuwa gwiwar hannu sun magasala ra'asahu sai ya wanke kansa sun sala daga nan sai ya ci gaba da wanke sauran jikinsa wa fada alaihil ma ya ta da ruwa a sauran jikinsa yana wankewa sai ya wanke ko'ina to kaji wannan shi kuma yake abdullahi dan umar to wannan aikin na abdullahi dan umar kamar yadda ibn abdulbar annumari ya kawo a littafin sa al-istiskar sharhin muwadda ne ya ce wannan aikin abdullahi dan umar kadai aka ruwaito yana yinsa bayan shi ba a samu wani daga cikin sahabbai ko magabata yana yin haka ba mun fahimta da haka wannan yana daga cikin shaza'iz na shi abdullahi dan umar hatta shi kansa imamu malik ibn anasin ya roto yana cewa laisa alaihi al’amaru wannan aikin na abdullahi dan umar ba a aiki shi an bar masa abinsa da aka baya daga cikin wanka mutum ya zuba ruwa cikin idanuwansa قال وحدثني hu, annahu balagahu anna aishata su ilat. an gusulil mara'ati minal janaba faƙalat littafin ala ra'asi ha talasa min minal ma waltabgas ra'asa ha dai ha wannan hadisin imam malik yake cewa balaga hu labari ya zo masa anna aisha su'ilat an guslil mar'a an tambayi aisha uwar mumine Allah ya ƙara yarda da ita an guslil mar'ati game da ainihin wankan mace game da wankan mace ya mace za ta yi wanka na janaba faƙalat sai aisha ta ce idan mace za ta yi wanka litahfin ala ra'siha salasa hafalatin min alma ta kwarara ruwa akan ta da hannuwanta guda biyu sau uku ta kwarara ruwa a ainihin abin garinta sau uku mun fahimta idan ce wannan waltabgas dai ha, sai ta mummutsa gashin kanta ko ta sa hannunta cicciuda sosai don ya zama to ainihin ruwa ya shiga ko'ina a cikin kanta ya taɓo fatar kanta shine abin da ake so wannan shi ne yadda mace za ta yi wanka kaga a nan na janaba kaga a nan ba ta ce ta kwance kitsanta ba kamar yadda muka yi bayani amma a wajen wankan haila shi wannan ana son ainihin mace ta ainihin wance kanta a lokacin da za ta yi wanka ɗin to wannan shi ne yadda ake wankan janaba kamar yadda imam malik ya babi a ciki babu wajibin gusuli idan ta imam malik ya ce wannan babi zai karantar da mu wajibi ne yin wanka idan ta idan kaciya biyu ta haɗu yana nufin kaciyar namiji da mace yana nufin al'auran namiji da al'auran mace idan suka haɗu ko da ba a fitar da mani ba to wanka ya zama wajibi wanka ya zama wajibi قال حدثني يحيى an Malikin, an ابن شهاب an Sa'id ابن المسيف an Umar ابن khattabi wa Usmana ibn affana wa aisha ta zaujen nabi sallallahu kanu ya na idan matsal kitanul kitana faƙad wajabal guslu maliku ya karɓo daga ibn shahab imam zuhuri shi kuma ya karɓo daga sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib yake cewa anna umar ibn khattabi wa usman ibn affan wa aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidna umar ɗan khaddab da sayyidna usman ibn affan da aisha uwar muminai kanu ya kununa ukun nan suna cewa idan massal kitanul kitana idan kaciya ta haɗu da kaciya mana idan al'auran namiji ta haɗu da al'auran mace faƙad wajabal gusulu to wanka ya waje ba. wannan shine da malamai suke ce ma mugibatul hashafa idan kan al'auran namiji ya shiga cikin farjin mace to wajibi ne sai an yi wanka ko da bai fitar da mani ba shi namijin shi zai yi wanka ita ma za ta yi wanka ita mace. anan kuma suka ce ko da farjin nan na dabba ne kusa akwai wanda saboda lalacewa sai suke haduwa da dabbobi to ko da farjin dabba ne zai yi wanka ko da duburan namiji ya jemawa zai yi wanka ko da matacciya ce zai yi wanka kun sa akwai wanda su ma saboda lalacewa saboda tsafi sai su je mace bayan ta mutu waɗansu kuma saboda lalacewa da jaraba kwanaki a kowane likita yana jikowa amerika ne a kama shi mace ta zo za a mata aiki zai mata anesthesia in hankalinta ya fita sai kuma ya sari da ita a haka kaga wannan aire da yake da matacciya to ko da irin wannan ne sai ya yi wanka mun fahimta waɗannan manyan sahabbai suna ba da wannan fatawa ne saboda a lokacin suna raye akwai wani hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda waɗansu sahabbai su kuma sun tafi a kan shi shi ne hadisin da ke cewa alma'u min alma'i ana amfani da ruwan wanka idan ruwan mani ya fita wannan hadisin zahirinsa abinda da yake nunawa mutum ba zai yi wanka ba sai ya fitar da mani to sai masu wannan hadisin suke cewa idan namiji ya sadu da mace inda bai fitar da mani ba ba wanka a kansu mun fahimta to amma sai a wannan aka ce mana da usman da na umar da usman da aisha suna ba da fatawar cewa inda an samu gibatul hashafa to wanka ya zama wajibi to kuma wannan shine zance mafi inganci domin wancan hadisin na alma'u min alma da yawan malamai sun tafi kan cewa an share hukuncin sani amma farkon musulunci da haka hukuncin yake to daga baya sai aka canza wannan hukuncin aka share shi sai zaman to da zara an samu wannan magibatul hashafa dinnan to wajibi ne sai an yi wanka sannan fakuwar hashafa a cikin al'auran mace bayan wanka yana wajabta waɗansu abubuwan yana wajabta haddi yana wajabta haddi idan aka samu hakan tsakanin namiji da wata mace aka kama su da shaidu to za a yi musu haddi na zina mun fahimta sannan yana wajabta ma wani miji ya auri wata mata wadda aka yi masaki uku kun sai idan an saki mace saki uku Allah ya ce to mijinta wanda ya mata saki ukun nan ba sauran aure tsakaninsu hatta tanki hazaujan gairahu har sai ta je ta auri wani miji wancan a hadisi manzan Allah ya ce mijin wanda za ta aura na biyu sai ya kwanta da ita to wannan kwanciyar ko da mu mugibatul hashafa kawai aka samu to shi nan yanzu aure ya mutu wannan miji na farko yana iya aurenta mun fahimta to haka dai malamai suke malam fiƙi suke tafitar da waɗannan abubuwa idan idan baligi ya je wa mace wadda take karama ba ta balaga ba to shi zai yi wanka amma ya taba waji ba ne ba ce wanka idan yaro karami ya je wa mace babba to za ta yi wanka ita macen amma in ta fitar da mani, domin hashafar da ake magana sai ta bali kun fahimta kenan ta yaro ba ta wajabta wanka sai in ta fitar da mani, amma don shigar kawai wannan na yaro ba zai sanya ta wanka ba shi kuma yaron ba zai yi wanka ba amma wasu malamai suna ganin idan yaron nan ana horon shi da yin sallah don a koya masa to tun a lokacin za a fara koya masa wanka a ce je ya wanka don yi koya ba don ya zama wajibi a kansa ba mun fahimci wannan to wannan shi ne abinda wannan hadisi yake karantar da mu ƙala wa haddasa ni an malikin an abin nadiri maula umar ibn abdullah an abi salamata ibn abdurrahman ibn aufin annahu ƙala sa'altu aisha zaujen nabi sallallahu alaihi wasallam ma yujibul gusla faƙalat haltadari ma matsaluka ya aba salama matsal furush matsal farush yasma'uddikata tasruku fa yasruku ma'aha idza jawaza alkitanu alkitana faqad wajaba alghusl wannan hadisin maliku ya karbo shi daga abin nadri maula umar ibn abdullah an abi salamata ibn abdurrahman ibn auf shi kuma ya karbo wurin abu salama dan gidan abdurrahman dan aufin annahu qala shi yace sa'altu aisha na tambayi aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzan Allah tambayar shine ma yujibul gusla menene abin da yake wajabta yin wanka faƙalat sai aisha ta ce mashi hal tadari ma masaluka ya aba salama ya kai abu salama ka san misalin kakawa kamar ya ce a bai sani ba sai ta ce masa matsalul farruj Misalin ka kamar misalin ɗan tsako ne ka ta suruku wanda ya ji zakara ya yi cara fa ya suku ma'aha sai shi ma ya kwaikwaye shi wajen yin cara ɗin na aya ɗan tsako yake ko idan ya ji zakara ya cara sai ga yana ƙoƙarin kwaikwayensa to sai ta ce kai misalin ka ne mai aisha take nufi da wannan misalin malamai suka ce abubuwa ne guda biyu ɗayan biyu ko dai abu salama ɗan gidan abdurrahman ɗan aufin yana kan wancan fatawa na cewa alma'u min alma sai an fitar da maniyi ake wanka sai ya zo yana tambayar aisha sai aisha ta ce kai misalin ka kamar ɗan tsako ne abinda take nufi wannan fatawar da ka ji ba ka da iliminta ka ji ne sai kake kwaikwayon wanda ya yi ta kamar yadda ɗan tsako yake kwaikwayon zakara in ya yi cara kun fahimta ko kuma aka ce a lokacin shi abu salama ɗan abdurrahman ɗan aufin yaro ne ɗan ƙarami kuma sai ya zo yana wannan tambayar wanda bai da iliminta kun fahimta ka gaba karatu ne ya ba ji ya yi kenan sai take nuna mashi to wannan maganar da ka zo min da ita wajen wani kaji sai kake kwaikwayonta kamar yadda dan tsako in ya ji zakara ya yi cara yake kwaikwayonsa sai ta ce mashi ijaza idza jawada alkitanu alkitana faqad wajaba ghusl idan kaciya ta ta kaciya shine ta shiga ciki to faqad wajaba ghusl wanka ya zama washi sai an yi wanka mun fahimta shine dai abinda malaman fiqh din suke ce ma batul hashafa da an samu wannan to wanka ya zama wajibi su lalle sai an yi wanka anan kau koda ba a fitar da komai ba koda ba a fitar da komai ba koda ba abin da ya fita daga wajen waɗanda suka yi wannan abin to sai sun yi wanka Allah ya samu dace kuma yana ganin nan ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi hadisi na 104 a cikin babin insha Allah ta'ala a kira sa sati mai zuwa za mu da inda mun abinda muka na daidai

sharaɗi ba a cikin sharaɗi domin wanke baki ya yi musahabi ne shaƙa ruwan shi ma musahabi ne a wanka ba sai yawa da ya shiga kawai inda ya yi niyya ya yi zo kawai da abin da ake so zama ya yi addalu ya mu ya cucu da cikinsa amma da kawai zai shiga ga kawai waɗansu malamai suna ganin wankan su bai don ba a samu ku ba shi kuma farin da ne a cikin wanka amma ba yi ya da ya yi ruwa ya kusa da wani ya sha ta ba to alhamdulillah ina ganin Allah za mu sa in Allah kai mu sati mai zuwa da kyau da kike ta kora da sanya kasarmu da jiharmu da sauran jihohi na musulmai da garuruwa na musulmai cikin addu'a wannan ta'addanci na kashe mutane da satarsu allah muna roƙonka ka yaye shi allah ta kawo mana ƙarshen ba da halayen ba allah ta zai zo mana da zaman lafiya a kwanciyar hankali a jiharmu da sauran jihohi na musulmai waɗannan miyagun mutane masu ta'addanci allah ka mana maganinsu Allah ka tsare mu daga sharrin ciyawa Allah ka nesanta mu da su Allah muna roƙon ka da suna ya fi da su ko kai ka madauta ko mutum su Allah ka bai da shi kan kansu Allah ka tarwata aniyar su ka kare dukkan musulmai daga cutar wasu da kuma sharrin su duk wani hukun nufi na zuwa da za su tunkari wata al'umma da shi Allah ka karkata shi ka bai da shi kan kansu Allah duk abin da ka ba su ko duk abin da suka fata na zalunci Allah karkata musu albarka Allah ka lalata shi Allah ka wata shi Allah muna ka da sunayen da su ko duk da madauka Allah muna ka Allah ka tarwata su ka lalata su ya Allah ka hana su wannan aiki da shi wanda suke muna roƙon Allah ta'ala ya ba hukumomi musamman jami'an tsaro ya ba su ƙarfin hali da ƙarfin iko na daukar mataki irin wanda ya dace a kan wata tafiya ko mutane masu kafinci allah kuma da iko ne a kan addu'a ta biyu addu'a ta neman sauki a rayuwa al'amura suna ta ƙara tsawo rayuwa tana ƙara tsada mutane suna ƙara shiga wani yanayi na kunci saboda musamman cire tallafin mafi tallafin da ake alhamdulillah mun shugaban kasa a yau yayi magana ya ce ya san halin da ake ci ana cikin kunci ana cikin damuwa ana cikin matsayi zai ya kira dai a fara bashi haɗin kai don a fitar da wannan kasa daga wannan hali wanda take a ciki to muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka musu ya sanya mutum su mai kyau ne akan wannan kudin da suka sanya a gaba don a fita daga cin wannan hali na tsanani da ake ciki allah ko mai iko ne a kan a gefe guda mu muna kara roƙon allah ta'ala ya kawo mu da sauƙi a cikin al'amuran rayuwa allah ya tausaya mana sauƙaƙa mana ya yalwata mu duk wani musulmi ya ba shi ikon yin a cikin sauri. allah mai iko ne akan haka shi ne a arzaku Allah ta'ala ya haɗa samu ya ba mu sauƙin rayuwa ya sauko mara da farashin kaya ya ba kowane musulmi iko da yin cikin sauƙi cikin yalwa Allah ta'ala na iko ne aka akwai wasu bayan Allah da suka ce musanya cikin addu'a shi mun sanya su a cikin addu'a akwai wani abu da suke nema wanda suna fatan wannan abin ya zama na alkhairi gare su da kuma al'umma baki da to an kai wani mataki yanzu kuma alhamdulillah matakin da aka yi an samu taimakon Allah a yanzu sauran mataki na gaba ne wanda ake so a kai suka tsara kuma alfarmar mu cewa ƙara taimaka musu a irin wannan lokaci wanda Allah ya ba addu'a tsakanin kiran sallah da son sanya ta a cikin addu'o'in mu dalilin Allah ta'ala ya karba musu wannan bukatu na su biya musu wannan bukatu Allah muna roƙonka da ya ka da sifofin kamar wuta. Allah ka ba waɗannan bayi na ka wannan abin su ba Allah ka ba su ya Allah ba su da ƙarfi ba su da dabara ba inda za su su nemi wannan abu sai a wurin ka ya Allah Allah ka azurta su da wannan abu Allah ka ba su wannan abu ka sa mashi albarka in ka ba su ka sa ya amfani musu musulmai gaba ki Allah mai iko ne a kan Allah ka san mu ka san bukatun mu na alkhairi Allah muna roƙon ka dukkanin mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu wanda babu alkhairi Allah ka canza mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira biya mana in ka biya mana ka sanya albarka a cikin wannan al'amari Allah kuma mai iko ne akan haka subhanakallahumma wa na nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين